Iskaichunka pusagnioh kah capítulo. Malta sutioh islapi, Pablo pakasqanmanta. Liuchayko salvakorospaikuñam yacharurqaniko, chaislapa sutinga Malta kasqanta. Chaislapi yachaqkunam atiende paras Paraspa mi, ninata ratachispa niwarqaku. Hunikuychik nispa. Pablo Nyatagmi chaki antata kuspan ninaman hinaykuchkarqa. mi venenoyoq culebra, ninamanta PABLO Pablopa makinta KACHURURJA... Chay islapi yachaqkuna ñataqmi, Pablopa makinpi culebra warkurayaqta rikuruspanku ninakurqaku. Kay runaqa chiqaptapunich, uruna wañuchiq. Hinaptincha, lebra librakuruptinpas, Justicia yaruraq mamacha mana causananta munancho. Nispanco. Pablo ñatagmi, chay culebrata ninaman taspiykorqa. com paytaqa manam imanarjachu. Liuchankum suyachkarqaku. Punkipakurunqach, utaqchaqun Nispanco. wañusqa Nispanco. Una inigmanta manaña imapas pasaptinmi, pabloja o carnin Diosninko casjanta. Chaislapi mi karja, Publio su tío. chakran chakrankunam ñuqaykupa ichpallaykupi karja. Chaymi samaykachiwaspanku kimsa punchawpuni publio Publio taitangmi, kamapi kachkarja kalenturawan hinaspa y Paita Pablo watukuspanmi Dios Tamañaporja. Paipa umanman makinta churaykuptinmi sanuyarurja. Chay islapi Wakin unquqkunapas chayta yacharuspankum Pabloman hamurqaku inaspam sanuyarjako Paikunam llumpayta agradecikuaspanku regalokunata huarqaku. Huk bukipiña y tukuy kuta Juarjaco. Roma llaqtaman Pablopa chayasqanmanta. Chaislapi kimsakilla killa Alejandría llaqtamanta hamuq bukipiña Chaislapim, samachkarja para tiempo pasanankama. Chayboquipa umampim kachkarja, melizo su tío taitachanko. Boquipa sayanan siracusa yachtaman charuspaikum, kimsapunchau kidarjaniko. Chaymantam la lamarjuchapa patannijllanta, regio y chanaikukama. Pajarin nintinñatagmi, jipaiku laumanta wairamuptin, iskay punchaupi chayrjaniko, utiole yachtaman, Chaypim tarirqaniku wakin Paikunam Paykunam ruegawarqaku, huximana huk simana pukanaykupaq. Chaynam nyangninta lluqsirqaniku Roma mi echas yachasqakuña Romapi iñiqkuna. Inaspam taripamuashako apio sutiyuq plazakama. Wakin yatagmi taripamuarqaku tres tabernas sutiyuq sitiukama. Paikunata Pablo mi. Dios a graciasta pancha corja. Roma Roma taman opticom, Pablota kunapa kunapa cuidasqan Roma wasipi Roma y Pablopa willakusqanmanta. Chayasqaykumanta kimsa roma Roma riqsisqa kunata Pablo jayachimorja, menerja. menerja. nirqa. Wawqiykuna. Ñuqaqa manam imatapas rurarqanichu kastanchikpa kontrampeja, otak ñaupa abulonchikunapa kostumrinkunapa trampeja Chaywanpas kastanchikunam Jerusalén yachtapi, presuta entregawarqaku Roma autoridad autoridad Chaymi paikuna tapuaspanko, kupa jina mana imatapas tarispanko, kachaykuyta munawarqaku. Asuanja kastanchikuna Chaita mana kunyatagmi, kikin rey Cesar husgawananpaqña mañakurqani. Chaywanpas manapunim, kastanchikunataqa imamantapas akusanicho. Chaymi hayachimurqaykichik qamkunawan rimanaypaq. Israel kastanchikpas uyasqan Kristo amurusqanmanta willasqayraykum kay kadinawan watasqa kachkani. Hinaptinmi paykunañataq nerjako. mantaha manam ima kartatapas judialawmantaqa apachimurqakuchu. en Manataqmi mayqan contra hamuqpas, qampa Matapas imatapas ...chaiwampas... ...piensas monanico. uyarita monaniko... Ñuqaykupas yachanikum, contra ampeja, tuku inastim perimashankuta. Nispa. Chaymi rimanankupa huk punchawtaña Pablo Pablopas amakusqanman ...en hamorjaco. o manta pacha. TARDE Y DIOS Tardiykuqkama Diospa mi. Jesús manta convence hinaspa Diosmanta En aptin qawachispanmi, ja Pablo Pablo Hinaptinmi wakinqa convence corjaco. convencikurqaku. Wakinñataqmi mana creer Jacocho, Mana joya caspa kaspa con Pablo Nerja. Allintapunim abolonchikunaman chuya espíritu NERJA. Dios manta Diosmanta willakuq Isaíaswanmi kaynata rimachirqa. Wakrunakunaman nimuy, papas manam entendinkichikchu, papas manam kwentata hukunkichikchu. Kay runakunapas unhun harumiyarunmi, paykunaqa rikurirun sasa uyarikuqmi, qimchikurunkum mana rikukunankupaq, upatukurunkum mana uyarikunankupaq, chaynapi tukuy sunhunkuwan mana entendinankupaq. Chaynapi mana kupar, chaynapi mana sanuyachinaypaj. Chaynata Pablo rimaruspanmi nirqa, kunang kunanmantaqa mana ¡Dios runakunamanpas dios Diospa salvación ninmanta, paykunaqa alinta muyarinqaku, nispa. Pablo kainata niruptinmi, Udiokuna pasakurqaku kikin Kupura llumpayta tipanacustin. Pablom chay arriendasqan wasipi iskay watapuni yacharqa. Hinaspam lliw kunata chaskirqa. Mana manchakuspanmi Diospa manta willakuq. Pipapas mana harkakusqanmi yachachiq Señor Jesucristo manta.